За тийм ээ. Танил метрийн хэмж нэвтрүүлэг. Танил танил танил та бүхэнд танил бах. За тийм ээ тэгэхээр <coughs> аа <coughs> танил мэдрэмж аа ээлжид нэгэн дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. Манай нэвтрүүлэг нэвтрүүлгийн албан ёсоор албан ёсны ивент тэтгэгч бол сонсогч та бүхэн одоохондоо манайх ямар ч ивент тэтгэжгүй байгаа. Гэхдээ та бүхний сэтгэлийн тэтгэлгээр бид бүхэн нэвтрүүлгээ хийж байгаа. Тэгээд одоо ингээд марла манай миний 10 жилийн ангийн найз байгаа. Найз эмэгтэй. Тэгээд Тэмүүгээ манай их сургуулийн найз бид гурав танил мэдрэмжийн студиэс а ярилцсан яриагаа студид ярилцсан яриагаа хүргье. and trying to get with this. оруулдаг. Тий. Тий. Тэгээ цааш. Тэр тэр тэр асуултанд хариулдаг үстэй. Тий. Нэг нэг нэг нэг. Асуултанд хариулаад хариултнуудтай мөнгө тавиад. Тий. Доош мөнгө тий. Тий. Бараг мөрөйтж байгаа юм уу тий? Тий. Асуулт байж та эхлээ 50 сая төгөлт гэсэн тий. Тий. Тэнгүүтээ тэнгүүд асуулт ирд юм тий? Тий асуулт ирнэ. Тэнгүүт дөрвөн дээр дөрвөн хариулт байна. Дөрвөн хариултаа, дөрвөн варианто. Вариант. Тэгээ тэрнээс нэг нь сонгоно те. Нэг нь зөв байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээд яг мөнгөө яг яад тань. Мөнгөө зөв хариулт мэдхгүй байгаа шүү. Бодолтой гэж бодсон хоёр ч юм уу гурав ч юм уу тэгээ хуваагаал тавиал. Нэг нэг нэг нэг. Хууш тавьж болно те. Тий. Эсвэл нэгэн дээр нь ч тавьж болно. <clears throat> Үнэхээр ихтэй мэдчихэж байгаа. 25 25 chance гэсэн үг. Тэгээ ер нь бол А тэгтээ заавалгүй мөнгө тавих хэрэгтэй юм тий. Доотл нь хэдэн төгрөг тавих хэрэгтэй. Хамаагүй. Тэр нь хамаагүй байхгүй. Аль нь аль аль зөвхөн асуултан дээр нь одоо нэг нэг төгрөг тавиа шахаад байл яах. Нэг төгрөгөө. Тий. 50 сая яасан. 50 сая бүгдийг л тавина. Тэгтээ хуваагаад. Заавал тэн дээр тавьж 50 саяг л энд аль нэгэн дээр заавал тавих хэрэгтэй. Аа за за за за за. Тэгээд 50 нүг дээр нь 50 сая шууд нэг дээр нь ихтэлтэй шагаа тэгээд тэрийг зөв хийчихвэл дуусаа болчих юм уу? Үгүй тэр нь унахгүй. Доош ингээд Хэрвээ буруу дээр тавьсан бол 50 сая чи доошоо унаад ингээд зүр гейм өөрчлөж байгаа байхгүй. 50 сая бүгдийг алдчихсан. Тийш тээ. 50 сая тэр одоо буруу хариултыг гэж мэдж байгаа боловч нэг сайн мэтгэлгүй үйл тэн дээр одоо 25 сая энд тавьсан ч юм уу тий. Тэгвэл 25 сая тэрийг алдаад жаад цаана 25 сая төлж байгаа байхгүй. Аа. Тэргээ цааш ашиглаад ашиглал байна. Хитэ асуулт утгалээ. 8 байха. Сүүлийнх төр гэхдээ нэг асуулт ирээд хоёр хариутай байдаг тий. Айл нэгэндээ заавал бүгдийг тавьдаг. Тийм хугаана гэсэн байхгүй. Тэр нь бас тамаа шийдэж байна. Сүүлийн файнал шиг мөнгөө аль мөнгөө та авч тийм амархан авахгүй шүү. Нэг баач гэнэ 4 сая. Уусаа тийм мөнгө гэдэг шиг бас тийм амархан олохгүй л дээ. Тийшээ орохдоо мөнгө төлд юм болов. Үгүй зүгээр бүртгүүлсэн юм шиг лээ. Тэгээ үнэхээр чиний тэр нөгөө характертэй оролцож байгаа хүмүүнтэй ямар холбоотой тэр сонирхолтой тэгээ одоо тэр тал дээр тийм баярын өдрөлт нэвтрүүлэхэд оруулчмаар тийм сонирхолтой юм лээ. Тийм сонгоол. Аа за за за. За за за за ашиг. Сэтэл орох гэж өсөхөө. Бас их юм орох хэрэгтэй юм шиг үлээ. Тэгэхээр хаа нэдүүлээ одоо бүр тэнэг шааж байгаа юу? <laughs> Ном гэдгийг бүр мартцсан. Бас эвгээг асуултад ирдэ шүү те. Хэцүү асуултууд аа. Монголын түүхийн асуултууд. Тэгээ ихний асуултууд ер нь бол ихний асуулт бас 2 3 асуулт чинь амархан байдаг шүү дээ. Үүтэй хүндэрж эхлэл. Надад нөгөө шууд 0 болж байгаа юм. Хамгийн хэцүү асуулт нөгөө юу гэдэг те. Тэд нөгөө тоо хэмжүүртэй. Тэд тэд тэд United гэл тэгсэн. Аа тийм дандаа тооны тийм асуултууд ирд юм билээ бас. 7 метр секунд ч юм уу 8 метр. А тэнгууд хариуг нь хариуг нь олдог уу? Тий. Аа. Тэгэхэр ч мөр хүнийг бүр дарданд оруулаад байгаа юм шүү дээ. Үйлдэлтэй бодлого болохоор яг сорио шагаа тий. Энэ яг ийм дэр алдаж магадгүй. Энийг энийг бүр төрч үзсэн юм. Үйлдэлт бодлого. <laughs> Дараа нь за нэг тэгштэл мэг юм өгнө. <laughs> Нэ үндэсний телевиз дээр хей хей гэдэг нэвтрүүлэг гардаг гэсэн шүү дээ мэдгүй нэ. Тогон цосоо шахаад. Асуудал. Тэрний асуултын би нэг хэлт бэлдэж үзчихсэн шүү дээ. Тий. Тэгэл өөрөө яг асуувал цаа яг маах. Тэгээ дандаа тэнэг тэнэг асуулт асуудаг гэсэн. Тэр аль улсын нийслэл вэ нийслэл. Тэнгүүтээ нэг нэг мил хэдэн километр байдаг вэ мэдгүй. Нэг тиймэрхүү юмнууд тань мэдгүй маяг юм асуултууд тааж маяг асуудаг гэсэн шах. Тэгэл тэрэнд нэг аль болох асуултаа зохиож явахдаа хүнийг тогон зохиолох юм хийх. Харин тийм. За яавал энийг ч мэдгүй бах та гэж. Над <laughs> нэг цөөхөн хүмүүс мэднэ гэж. Атгаа. Тийм харцаа. Би яг нэг тэр хүмүүсийг орж явахт нэг өөдөөс тэгж харж байгаа шүү. Атгаг санаатай харцаа шүү хэрүүлийн алим гэж үг өгдөг ч тийм. <laughs> Юу гэсэн үг юм? Нэг тийм хэрүүл хэрүүл ингээл яваал хэрүүлийн алим дахиад яал хуваалаа муугаалаа ч юу гэдэг лээ. Юу гэж хэлдэг лээ тийм үг. Мэж зүрэл юм. Тэгэл юу гинэ? Хэрүүлийн алим. Хэрүүлийн алим хуваалаа. Усыг хөрлөмөл тэгэл өөр дахиад нэг хэрүүлийн алим яваатглаа ч. Илүү хуваагаа шаадаг. Идэж явсан юм хуваагаа шаадаг. <laughs> Идэж яваадаг шээс. <laughs> Гэтэ хөөе. Амар шат штэ. Хүн гэдэг нэр итгэхийн аргагүй юм шүү те. Зүгээр ямар нэгэн данс манстэй нэг тиймэрхүү юм хариуцуулаа үлдэнгүү заавалчгүй юм завшдаг. Нэг заа нэг гэтэ яг хүн надад ч гэсэн бас амар хэцүү байхгүй ингээд яг нэг юм мөнгө энд байгаад идэх те. <laughs> Энээс авчвал нэг хүн мэдэхгүй штэ би зүгээр эргүүлээд өгчихнө гэж боддог ч юм те. Тэгээд өгдөг ч юм уу эсвэл нэг тийм болол завшаал өөртөө нэг аль тоноо за оо энд энийг жоохон ийм ийм бэлээ авах байхаа орнд ийм жоохон мяа бэлээ авчвал талхайгаар нь хямдраа тэр мөнгөний өөртөө авч авчих гэл тий нэг тийм <laughs> завшаа нэг оюутан найзууд тэгсэн шаажсан 2 жил мөл юм нөө нэг шинэ жилээ зохион байгуулж байгаа юм л да мөсөн тэгснэ үр тэгээш энэ жил бороо саяыг унгана унгана Оюутны холбооны хэмжээ уусаа аим муугүй болдог. Амар шатах штэ. Зүгээр муухай байгаа штэ. Зүгээр л оюутны холбор тийм багасаа л тийм мөнгө идэх гээд бүр тийм сороос оюутан болоод оюутны холбоонд орсон тэр гарууд нь шууд яг тийм суралцж эхэлдэг тийм. <laughs> Тийм яг нөхсөв олоо шах. Тий. Цагаан штэ. Яагаад тийм гэдэг нь ашиггүй. Тэггүй да. Харин тийм ээ. Юу вэ? Оюутны холбоонд ороод 4 жилийн дараа байр машинтай гарсан марсан чи би ч үлээ тийм байд юм шиг л юм. Байдаг байдаг байдаг. Юу хийж байгаа. Хоёр өрөө байр байртай ажиллаж байгаа ш. Тэр нөгөө нэг юу оюутны өрөөд штэ. Оюутны байр чи бас нэг атмантай юм шиг л штэ. Атман ч гэсэн нэг тийм түрээсэлж мөнгө зүг авдаг тийм мөнгө сарын мөнгө зүнгийг авч авдаг. <laughs> Тэгэл тэрүүгээр амьдраа шааждаг зүгээр. Хүүхдүүд одоо ингээ өрөөгөө уул нь бол ингээд хүмүүстэй тэ эргэцэг шингээл зүгээр ингээд тараагаал яах юм дээр тэрэн дээрс шууд зохицуулт тэгэл за тэ нэг хүүхдийг тийш оруулаа тэ хүүх өрөө мөрөө авахгүйд нэг хүүхд одоо тэ зохицуулт хийгээш тэ мөнгөөр нэг зохицуулт хийгээд тэрүүхэн тэндээ нэг атгаж матгаад нэг тийм тэгэхгүй юмстай юу гэж хэлэх тэр хүнд бас <laughs> буруутгаад авах ч бас хэцүүлдэ тэ гэхдээ яг зүгээр нэг тийм шимэгчд чиг амьдраа шахаад байгаа шүү дээ. Юм бүтээхгүй зүгээр нэг зохицуулт тийгээ шахаа. Гэж байхгүй. Тийм биш үү. Юу лээ? Мөйс юм лээ. Аль аль э, сургуулийн лээ. Шинэ жилээр нэр амар их мөнгө аваа шахаад. Тэгээ зөв шинэ жил дээр очисон чинь нэг алим нэг мандри юу юу жилээ бүр нэг <laughs> хитгэн бие юу хараа мараачлаг шах. Зүгээр амар хэмэлцэн байдаг шаац бүр амар их мөнгө авснаа. Эдэн сэрэл хийцгээ. Юун дээр тэгдэг байсан болоо манай юуны сургууль манай сургуулийнх цөөхөн шүү дээ. Айгу байсан юм шиг л тэр нь бол. Бачка нар өөрсдөө баргалж тэгэл сэтгэлээр шатдаг баа. Нэг амар завч авшаад ахарч өөртөө тэгэл нэлээ өндөө болчиход идэв шүү дээ. 50 мянга 50 мянга л байсан. Шинэ жил зүгээр 50 мянга 70 мянга илүү үгүй үгүй 70 мянга шээ 50 мянга болж болоодсэн тий 30 мянга мянга байсан шүү дээ тэгээ тэнд очихын тулд 50-ыг төлөх хэрэгтэй шүү дээ ёо юу вэ тэнд байхын тулд зүгээр <laughs> костюм пижака өмсч тэнд оршин гангарч тэр хүмүүстэй гар нэг хотлоо шинэ жилийн баяраар нэг сан яадаг тий зүйл байгуулгын баяр тий бүгд тий баяр хүргэе Өчтөрхөн зүгээр л хамт өрөөсэн мэт. Бүгд нэг гинт ганган болж ирэл. Гэтэ яг та нэг баярын нэг юу юм л та бас те. Нэг баярын нэг атмосфер. Гэтэ нэг бүгд нэг гар өрөөл. Баяр үргэе. Сайхан баяр хэлж гэнэ үү. Юун дээр тэгдэг байлаа хими орж ирэл тэгдэгс баталгаа тийм шүү дээ. Орж ирэл өгдөнд гар ирж байна. Тэгээд толгой толгаал аваад. Толгаал тий. Гэтэ бас гоё л таа бас та. Бас тэнийг юм шиг тэгэл байгаа. Тэгэл тий. Зүгээр л байгаа. Зүгээр авиас авиас өсч үзээ шат. Ман ч мөр ман ч нэг 2 жил бүр дараалал гацтай шааж тээ. Суглаатай байхгүй. Тэнд код мод шаасан. Тэгээ тэндээсээ азтай хүмүүс юм өгөн мөгнө гэж. Тэгсэн чинь яас юм аа. Таван шиг тасалбар авчаад тэгээ тэрнийг би би над бүгд над нэвчсэн байхгүй. Тэгээ бүгд э, тэр газараа уулзъя гэд. Тэрнээс авчиг гэд. Тэгсэн чинь би нэг дөрийг өгчөөд нэг нь хоёрыг биш хоёрыг өгсөн чинь Цаана 3 үлдсэн. Тэгээ нэг нь болохоор ингэ тасарсан байсан юм. Тэрийн өөртөө тэр нэг нь миний хөлсийг тэр нь гоё дугаартай. Энэ лэг дугаар гоё юм ажиг шиг юм байх гэж байна. Тэгснэ яг тасарсан харангуйтай. Бас тасарсан юм шиг яг юм ажихгүй хөөтэй. Өөр дугаар аваад тэгээ нэг хоёр хөлсийг тэр тасарсан дугаар юм хожиж чаан заяа. Нэг сид байж тэр чин төг төөж төгөлдөр байсан. Тэгээ саяхан нэг одоо өмнөх шинэ жил дээр нэг арх очдогсээс би яг одоо яг тэр жил алдсан юм чи одоо энэ жил энийг хинт чөхгүй мөх солихгүй болохгүй гэж хатгасаар гадаа зүр арх оччихдаг шээ. <laughs> Тэгээ нэг юм болсон шүү дээ. Тэгээ микрофон ингээд ирдэг. Наад инкер зөрөж амар өөр сонсогд. Зайц. Өө тийм биш. Харин тийм. <laughs> Шал өөр хаалга. Хэдүүлээ танил мэдрэмжийнхаа стандарт хүчтэй болоо. Одоо ингээд байдлаа шиг үү. Одоо ингээд буцаад дахиад юм болох шээ. А за за за. За. Болж байна уу? Болсон болсон. За за. Одоо чи надад одоо чи надад таалагдчих эхэлж байна. Ашиг. Кинон дээр тэгэж ингэ шаа тий. Барааг нь амар чигчээ өрөөнийхөө умсаар амсч байна. Одоо чи надад таалагдчих эхэлж байна залуу минь. Одоо энэ монгол хэлийг энэ гадаад хэл гадаад кинонуудын орчуулга нэг алж байгаа хаа тий. TV8 мэн тэ нэг яа орчод байгаа шат штэ тэгээд амар шат штэ тэр нэг утчаал өөр утгатай юм яриад байгаа чинь шат зүйл сайхан өөртөөхөөрөө зүгээр өөр кино зөө зохиолыг өөрчилчихдэг шээс байна амар зоргоороо наа жишээ дурдвал яг юу вэ гоё жишээ дурдах юм байна Үгүй нөгөө сансар ТV гэдэг нэг телевиз шүү дээ дандаа кино гардаг Сансар муви юу? Сансар кабелийн телевизүүд байна. Тэрний арчуулгад бүр ёо за бүр аричтэй гэмээр. Зүгээр нэг дадлагын оюутнууд шагаа ийцэн шиг. Тэг мөнгө аваад амар шат өгсөх тийм. Дуу оруулж байгаа юм чи тэр ёо бүр. Тэдүүс нь ямар ч эмоцгүй тийм. Хамгийн гоё нь бас үндэсний телевиз шат. Бас мөнөр орчуулга хитэн цаас олчээ. Тэгэж мэн шат. Гэс гэс хитэн цагийн ажилчтэй. Walking Dead бол жүжигчд байна шүү. Walking Dead MJ-лгээ пэйж гарч ирсэн зэ. Тэгээд Walking Dead гарангуй шууд Э, юу орчуулаад тийм э, юу сабтайтл хийцдэг. Оо за. Тийм тийм хүмүүс гарцсан шүү дээ. Бас одоо тий. 8000 э? лайк маягтай хаа. Хөөх. Тэг ингээл гэтээ гарснаас нь 2 2 зүр сайн дураар дураараа л ажиллаж сайн дураар л хийж байгаа. Болж шүү дээ. Тэрийг амар хүлээн хүлээдэг хүмүүс байт юм билээ. Яг фэнүүд л яг хөөе. Яг тиймэрхүү лайк юм бол тэгээд юу вэ? Тэрнээсээ бараг мөнгө авах юм шүү. Пэйж 90% л авал авна шүү дээ. Тий, авна шүү тий. Нөө юу яг юун дээр вебсайтн дээр байрлуул. Вебсайтаа бол тэрэн дээр байрлуулаад тэнгуүтээ тийш 8000 орол. Тэгээд тэг хажууд нь зар сурталчилгаа ягаад мөнгө олж байна шүү дээ. Тэгээд э, яг гоо тийм бизнес хиймээрвэл ах нартайгаа холбогдор. Одоо чи надад таалагч чинь залуу минь. <laughs> <laughs> юу зүгээр л хоббигоор хийж байгаа юм шүү дээ тэр хүмүүс бол. Тэр бол хоббига цэвэр хобби. Тийм юм Монголд хэрэгтэй байна уу гэж. Өнөөдөр тэнгуүдээ тэр тэгчлээ. Тэр хэрвээ тэр ингээд ягаад сүулт киноны хэсэг төсгөл хэсэгт ягаад өвлөөдсөн юм бол те. Тэр доошо тэр walk walk хазуулсан байж болох юм болох үү гэж. Тийм санал асуулга явуулж болно ш. Коммент дээр. Аа. Хүмүүс бүр фанатууд нөө. Одоо Univision бас амар завтай хүн байна те. Тийм ер нь бол тэгэл. Тэг гоё. Тэг сайн л байгаа шүү дээ. Монголд зүгээр яг амар чухал хоббигоо хийдэг. <laughs> Одоо нэг гоё гоё баримтат кинонуудыг орчуулж юмэр шүү дээ. Орчуулаад гаргаал. Зүгээр л баримтат кино гаргадаг бай. Тийм сувг гаргуул яах вэ? Зүгээр яг орчуулаад зүгээр гаргадаг. Тэгэл яг тайлбарт нэг яг нөгөө нэг юуны хчээр цагийн үрдийн нөгөө нэг хчээр яг уншуулж уншуултай. <laughs> Innovation одоо ер нь бас хөгжил төвчлийг авчирч байгаа тий. Надад л тийг санагдаж байна. Одоо Breaking Bad мадыг хадгуул орчуулгатай шааж матсан дээл ш тий. Гоё л тий. Хоёр season. Тэгээд өөр чи юу тэгэл дандаа орчуулгатай Тэгэл яг тэр промо промо цог дээр нь зарт царталчилдаг залуусууданд амар жимби шатагтай. Бажигстай мэстэй тэ. Энэ кино бол яриа бараа юм төгс тий. Энд тэндээс гарч ирж ирэл тий. <laughs> Монтажлцсан бүр. Зураг мураг гэдэг амар. Зурагны ардаас гарч <laughs> сахалтай нэг нэг юм залуу байдаг тий. Тий. Яг нэг тэжи юм шиг царайтай. Чан чана. Тэр нэг юм тэнийг юм. Чан чана санаа ёо. Одоо манай basement клубийн дээдлийн давхарт нэг банер хийж байгаа юм шиг. Дээдлийн давхар гэж hi-fi дотор уу? Тий. Hi-fi байхгүй юм. Hi-fi ч нөө юуруугаа Wendy Bakery гэж дэрчж буцаад унган нутагта байдаг газар. Миний анх кино паркатлж үздэг байсан. Том үний кино паркатлж би тийшээ би тийшээ ингээд хамтлаг мамтлагийн ингээд залуучууд орж байгааг харангуйтай нэг жоох шүү дээ. Аа нисэн гүүж. Тэр дүү хайфай руу явчихсан. Хамтлагийн залуучууд гоё санагддаг шнэ. Хамтлагийн агаад яг нэг тийм орт ус мөстэй яг нэг тийм рок ахнараа. Тий. Альтернатив ахнараа. Альтернатив. Би л ямарг байна. Аа shit. Shit. Бүгд үнсгийн бодчихвоо. Юу болсон? Зоо нэг тийм. Чи юу бодоод байгаа? Сэдв рүү орох гээд байна. Чи юу бодоод байгаа вэ? Дурсам сэтрэх гээд. Аа. Чи юу бодоод байгаа? Би юу ч бодож. Чи өөрөө юу бодоод байгаа? Тэгтгийж асуудаг. Өө чи яашаа Чи одоо зүгээр ингэ бодож байна. За ингээд манай э, Тамирагийн миксэн студ одоо яг одоо байсан шээ. <laughs> Марла, Тэмүүгэ болон дэлхийн охтуудын бүх алын нэрвэг нүүлэгч номер 1 залуу Бата 3 сууж байна. Оо оо оо дэмжээрэй. Цал цал тэмдэг шалаад тий. Тэг яг мэдээ. ЮНЕСКО-гоос тийм соёлын өв шаасна. Яах вэ? Яа. Юу гэсэн ч үгүй те. Чи тэгвэл бит хоёрны гоё алдар тах. Цал хэрэг юм өгөөч. За чи нэрээ алдар тах юм биш те. Алдар тах одоо элбэг төр. Гей. Гей. Гей. Аа манай манай гэрхэн бүгд агаа гэж дуудахгүй. Яа тэгэхээр би агаа болохоор. Агаа. Гэтэ аав хаяа. Агей. Маа маа нэг найз сагтчод сагтчод э, алуулшдаг байхгүй. Тэгээ гинт гараад чи хайцсан гэсэн агатаа уулзаа. Яа ямар тэмүүжин сайд шиг сонсогд юм бэ гэж. Юу агаа вэ гэсэн. Би агатаа уулзаа та гэлгэж байгаа юм шиг. Агаа дэрж байгаа гэсэн. Гэлмөр. Аа нэг л агаа байгаа шиг. Агаа л гэл яриад. Тэг ямар ч хүн ирээгүй ягаад ч хүн хинтэйч хацаар яриаггүй зүгээр л яасан байх нь агаа хүссэн байх нь шүү дээ. Агаа хүссэн. Агата хийсэн гэж юу? Үгүй ээ, агата агата уулзмаар байсан билүү дээ. Өгч гэж. Үгүй агаа гэдэг нь яг хийн. Мэдхгүй харин тий. Гэтэ тэр нь яг тийм тийм агаа нь биш юм уу гэсэн. Бэлгийн бэлгийн харилцаатай агаа юм уу? Гэшхгүй. Агааг нь хараг сайн ах гэж боддог. Тий агаа. Агаа. Сайн ах. Моо. Хаяа жоо моо. Бэт бэт ах. Та ямар байд ах вэ? Айлгна, нээлгна шээстэй. <laughs> Шууд ихтэй Америк bad girl гэдэг гэж хүн шууд нэг тийм Америк тэг англ утга шааж байгаа шүү дээ. Муу охин гэхэр чинь монголоор болохоор зөв нэг муу болчихж байгаа шүү дээ. Гэтэ бид нар болохоор уус Америк юм уу тийм ойлголтоор наах мэддэг болохоор тийм. Тэгээ монгол руугаа орчуулад тэнхтэй шээ. Америк юмыг шууд Монгол руу орчуулчихаар тэнэг өгдөг тийм. Юу зайлж ш ямар жишээ өгдөг вэ? Баггүй. Ямар жишээ өгдөг вэ? Орчуулах хэрэггүй. Гэтэ орчуулах гоё л доо мэдээж. Гэтэ орчуул орчуулаад авах. Гэхдээ нэг англи орчуулаад авах тусам тэр чинь ингээд тэр баг киногоо харж үзэхчгүй зүгээр тэр үгийн л уншаал байдаг заяо. Тэр киногоо харж мар зураг мурал юугийн шингээ харж чадахгүй. Олон хүн субтайтл. Тийм. Тэгэхээр зүгээр э, хилээ хөгжүүлээ зүгээр ингээ ойлгодог бас өөрт нь тэгээ хөө. Яг хилээр нь ойлголоо. Django гэдэг гэж үзсэн шүү дээ. Эхлээд яг ямар ч тийм сабтайтл татахгүй үзчихэд зарим юм ойлгомжтой хурдус мэж магадгүй сабтайтлын тавиад тэгээ дахиад үзсэн шүү. Тэгээ орчуулгатай юм бол номер 2 шүү. Аа. Харин тийм ээ. Тэр их дүр сарж байгаа таг зарим мөгнүүдийг өрхтээ. Яг тэр утгыг нас жоохон ингээд э, Монгол утга руу оруулангууд ч алдагдчихж байгаа шүү дээ. Яг Америк утгаараа ингээд яг хийсэн юм нэг тий. Тий харин тий. Нөгөө нэг тиймэрхүү юмнууд ээж шүү дээ. Юу лээ. Get your ass up map гэж тэгдэж шүү дээ. Тэнгүүд яг шууд монгол руу орчлаа. Наа төгцгөө босго босго гэдэг тий. Наа өгцгөө өгцгөө хурд бүрглүүл бүрглүүл. Яг ингээд шууд яг тэр үгээр нь орчлонгууд бас нэг тийм шин тийм үг гарч ирээ. Тэг хүмүүс тэрийг нь <laughs> оо хараал ид тэр гэдэг чинь яг л киноны л орчуулах штэ. Яг Америк киноны god damn гэж юм гэдэг. Fuck mac хэлэнгүү тэрийг нь хараал ид гэж орчуулаа. Тэрийн сүүлргөө хүмүүс нь хэлдэг бол рэпер мэпрүүд дууд хараал ид хамаа гэж юм. Амар орчуулгын хэлтэй. Тийм одоо ингээд бидний үе орчуулгын хэл яг нөгөө нэг юун дээр тэгээд байгаа юм чинь. Үндэсний телевизт нөгөө сэтгүүлчдийн тийм нэг сургуульд зохиолч мохиолч амар мундаг хүмүүс хурж ирээ. Монгол хэлний тийм э, мөөөсийн монгол хэл зааж мадаг тийм доктор мохтор хүмүүс хурж ирээд э, семинар явуулдаг гэсэн. Би тэрэнд нь хальт суугаад тэгсэн чи одоо ингээ манай манай одоо монголын залуу сэтгүүлчд бол ерөөс амар үг утгын ерөөс алдаатай юм. Утгын алдаатай ерөөс монгол хэлээрээс яг сайн ойлгож чадахгүй тэгээд яг одоо та нар яг монгол хэлийг яг яг тэр найруулга өгүүлбэрийн найруулга тэр юмыг ямар байл бямбер энчингуан ч юм уу дамжин сүрэм цэндийн дамжин сүрэм ба штэ тэр хоёр хоёр их эрдэмтэн чи яг монгол хэлний одоо нэг яг одоогийн юунуудын дүр мөрөн бүх юмнуудын яасан штэ яг тэр хүмүүсийн бичсэн ном өгүүлбэр мөгөлбөрүүд тэр нь бол яг амар лаг байтгал гэсэн би одоо олж уншаагүй байгаа гэхдээ олж уншнаа Тэрийг яа Монгол хэлээ ерэн зэрэг сайжруулах хэрэгтэй. Би би бол дандаа ингээд шууд англиар эхлээд шууд ойлгочоод Тэнгүүдээ дараа нь монгол руугаа хөрвүүлж ойлгоод тэг нэг хагас дотоо монголоор хэлж чадахгүй монгол үгээ ашиглахгүй. Тий тэр үгийг яг ямар үгээр хэлхийж мэдэхгүй болохоор тэгээд Урд нь чинь бараг өдөр тутамдаа монголчууд 3000-аад үг хэрэгэлдэг байсан гэсэн заяо. Одоо болохоор зүгээр 300 үг дотор л хэрэгэлддэг. Юу? Харин <laughs> амар уустай. Би одоо амар тэнийг ингэж штэ. Манай юу? Манай ах мах заяо, манай хүү мүү ч юм. За юу вэ миний хөө гэл тэгэж шүү дээ. Тэнгүүд би өө 50 50 ч гэсэн зүгээр л тийм юмар хариулсараагаа зүр өөр ямар ч юм ярих юм байхгүй маяг шин бүр тэнэг шатсан. Харин тий тээ. Гоё шууд ингээ одоо ингээ шууд ярддаг болол тий. Ахнархнаа ингээ асуунгат нь. Гэтэ ингээ Америктэйг одоо англи англичуудыг ярихын сонсоол нь штэ. Тэд нар бол шууд их хэлээрээ шууд ойлгож байгаа штэ. Тэ бүх ойлголтууд нь яг өөрсдийнх нь штэ. Тэнгүүтээ шууд хилээ амар сайн ашиглаж ярьж байгаа байхгүй. Одоо өөр өөр vocabulary-г үгийн сан сангаа сайн ашиглаж ярьдаг. Тийм шиг санагдсан надад л. Тэгээ яг ингээд яг утга утга найруулга нь яг сайн шиг. За яг мууч ярьдаг хүмүүс байгаа л да. Гэтэ бид нар яг бас монгол хэлээ сайн ашиглаж ашиглахыг э, хадгалж үлдэх хэрэгтэй гэх шиг байна. Одоо ингээд Африк, Африкийн Амазон, Амазоны тийм Индиа нөгөө бомбо онжилсан хүмүүс байдаг шүү. Зүгээр л чулуун цэсгийн үедээ яг вэждэг. Яг хүмүүс шинээр овг мовг нээж мэйгээд дээд шүү дээ. Тийм хүмүүс чинь ингээл жоохон жоохноор устаал тэгэл яг тэр янз бүрийн өөр өөр хэлээр ярьдаг тэр хэлүүдэн тэг бас цуг алга болдог. Тэгээд нэг тийм Америкт нэг тийм хүмүүс би одоо ганцхан Африкийн нэг тийм ямар нэг хэлээр Амазоны чөлөө нэг тийм хэлээр ярьдаг сүүлийн хүн Харамсалтай бас тэг шиг. Кино кино юм юм биш. Тийм. Гэтэ хил уст ч өгөө байл гэдэг чинь тэгэл тэр уус орон соёл моёл бүх юм нь л уст ч өгөө байл. Тийм хил чи одоо яг хүний одоо бид нар бол хэлээрээ л ойлгож байгаа юм чи тийм. Харин тийм. Баас чацах гэдэг чинь гоё. Тэрэн шиг яг shit шайсаа мэдгүй. Гэтэ бидний мэдхгүй бүр амар амар өнүүд байдаг мөлий. Шүлгэн дээр амар харагддаг шүү дээ. Мэдхгүй юм шүү дээ. Амар балмад өгнөч гэсэн амар олон юм шүү дээ. Амар бүдүүлэг мөдүүлэг. Хара бүдүүлэгтэй згсэн амар үгийн сантай юу? Тий амар үгийн сантай. Орос хэлч мөр амар хараадаг хэлбэл гэдэг гэсэн. Рэперүүд бол тийм Монгол үг мүг тий тэр тэр мэрийг судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бол ууг нь. Тий шүү дээ. Ер нь хүн болгон. Үгийн баялагтай гоё. Үгийн баялаг гэж байгаа дарамтлын хүмүүс юм. Тийм шүү дээ. Үгийн баялаггүй хүмүүсийг илчилнэ. Солонгос those you need those mexicanos гэж шүү дээ. Тийм. Тэгээ та нар боддоо яг дэлхийн хамгийн том хэлүүд гэсэн чинь Англи, Испан тэгээ юу Хятад тийм. Хятад Орос Оросоос тий Орос Орос ч бас одоо Орос шүү дээ. Орос олуулаад Украин юм одоо энэ Казахстан хуучин СССР-ийн хуучин СССР-ийн тэд нар бол ярина монголчууд ч гэсэн бас л ойлгот штэ. Тэгэл англичууд болохоор угаасаа хамгийн сүүлийн хамгийн том э, юу байсан юм бэлээ. Эзэнт гүрэн. Аа. Ерөөсө дэлхийн тал тал 1800 оны үед бол зөв дэлхийн тал нь англи одоо их Британий колон эзэмшилт байсан ер нь. Тий харин тий. Тэгээд тийм болохоор яг ингээ бүр яг англи хэл ер нь сайн яатсан. Америк, Канад, Австрали гэл ер нь л англиас ойролцоо. Тэгээд ер нь Европоос л үүссэн. Гэтэ ер нь яг англи давмгаа байсан болохоор. Тэгээ дараа нь болохоор Испани, одоо Мексик юм уу, Латин Америк ч бүгд Испани колониуд байсан. Тэгэл Испанчуудаас ирдэг өөр олон оронд ирдэг. Франц хэл ч бас э, нөө юм уу Франц Африк ярьдаг гэсэн юм шүү. Африкийн колон молон улсууд нь ярьдаг шүү дээ. Нэгэр юм уу? Конго, Монго тэр чим Кот д'Ивуар, Дрогбагийн улс ч юм бол бүгд Францаар ярьдаг тийм. Кот д'Ивуар. Таны яс ирэх. Того. Бага Африк хүмүүс яваа яриаш. Итөө ч юм бас Камерун Камерун ч бас юуних шүү дээ. Бэтгшдөө бата мото бас Францын конференц Челси твэр гэдэг ч гэдэг шүү. Гэтэ зүгээр амар Европод бол лаас юм билий Африк хөлөөр. Зүгээр л нэг юу ч мэдхгүй тийм хөгжлөхгүй хүмүүс төр баахан буу муутай зевсэг өмсөг онгоц монгоцтой бүр ширүүн хоорондоо хоорондоо бүр яг тэд нар бол хоорондоо амар их байлддаг байсан. Ер нь бол амар тийм тэг Европ ч хоорондоо байлдаа шахаад байдаг шүү. Тэг бүр ингээд бие бинийгаа бүр ингээд хурцлаад бүр амар хөгжүүлсэн нэг бүрэн тэмцэл тундаас гарч ирсэн биз дээ. Бүр зүгээр нэг баасаараа үхэлттэй. Тий. Левел нөө нэг бүр хоорондоо бие бинийгаа хөгжүүлсэн. Тэгсэн чинь Африкт ирсэн чинь зүгээр Украин баас масаар гэр хийцэн нэг тийм ан ан гэдэг гэсэн чинь зүгээр л нөө гөрөөсийн ядарч унтал нь хөөдөг гэсэн. Нөө боо зүрхээр амьдэрдэг хүмүүс. Тийм зүгээр л 50 амжилт аз жаргалтай байлаа юу вэ штэ. Тийм штэ. Ийм болгочихлоо. Тэгэхэд тэнгууд л яг тийм юу ч мэдэхгүй онгон тагшин тийм Америк ч гэсэн тийм л байсан шүү дээ. Тий. Хүчндээ шас зүгээр. Хурж ирэл буудч муудаал бүр шууд аим шиг. Инжаачуудыг бас хоморхолсон юм байли. Яасан гэж л шүү нэг Amazon тэр нөө өмнөд Америкийн юунд нөө нэг Maya юм өмнөд Америк одоо Мексик гэднэр штэ. Тин ч нөө Maya заяа ямар өрч ямар өдөглөө Ацтек гэднэргээ тийм олсууд байсан штэ. Пирамид барьж барьсан. Тэд нар ингээ бүр 80 мянган цэрэг мэрэгтэй заяа. Яг бүр ер нь бол амар тоогоороо ер нь их. Тэгээд Испаноос бол зүгээр хитгэн онгоц ирж байгаа штэ. Испаноос тэгсэн чинь нэг тал Испани талаас нэг 100 хэдэн явгон цэрэг нэг 30 хэдэн морин цэрэг мэрэг гэж зүгээр тийм хүн хүмүүстэй тэг байлдж байгаа юм байна л да. Байлдаад тэгсэн чинь байлдаан дундаа ханиад тархаад Европуудаас тэгсэн чинь Европууд нэг ингээ ханиад манад лалрын юм шаасараад архлаатай болцсон зөө. Тэгээд ханиадтайгаа ингээ явж идэг. Тэгсэн чинь нөгөө нэг Amazon-ы онгон такси нөгөө нэг байгалийн хүмүүс төр үрж ирээд зүр нэг ханиалгасан чинь шууд тэднэрд ямар дархлаа авахгүй шууд хоолоо ангийн тусч мсаал ханиаднаас олж өгч мөхөөд тэгээд амар олон хүн тэгж өгөө бүр хэдэн сая хүмүүс ханиаднаас олж тэгж өгсөн гэж л шүү дээ. Тэгэл нэг хэдхэн нэг Европоос нэг өмхий нэг хитэн лал хүмүүс хурж ирээд тийм болгодог шат. Ус мусанд ордог бас ахал махал норгоцсон. Үнхий зүгээр л нэг арх марх хангалсан те. Архичин шүү дээ бид нар чинь Европод бол вино мино виски миски шат гэж та нар шүү. Юм газар эзлэгийг шууд явцсан үү гэж. Гэтэ Оросууд бас амар шаасан шүү нэр. Оросууд ч хаана амьдэрдэг байлаа зүгээр Монголын үедээ монголчууд нэг Чингис хаан маань үед Оросууд ч баг Украины тэнд үдгэсэн юм шүү дээ те. Киевская Русь мөс гэл нэг те. Александ ямар хот мот гэл тэр авиарлаа байдаг гэсэн чинь сүүлийн яг нэг юунд бүр зүгээр л зүүн тишээ яваад зүгээр бүх Монголын хуучин алтан ордмор гэдэг тэр бас бүгдгийн зүгээр л <laughs> алиас гүртэл шаацсан байдаг шаац бүр зоргоор тэр яасан вэ Испанчууд яг юун дээр бөө зөрөл онгоцон дээр нь зүгээр нэг юу барьсан нэг юун дээр гардаг штэ апокалипто дээр гардаг онгоцон дээр нэг лам ламт нь нөгөө нэг загалмаа э, ирсэн Испани тог мөгийг ирсэн зүгээр л <laughs> Тэгээ хурж ирэнгүүтээ зөвөр Испани эзэн хааны нэрийн өмнөөс энийг Испани газар нутг гэж яаж ингээл туг зоогоол. Тэгэл тэгэл тэнд амьдэрчсэн хүмүүсүүдийг зөвөр алдаг шас. Боол мол болгоол. Өчөндч мөчөндөл. Тэгэхээр ер нь амар даам даам. Гэхдээ Азууд бас их сонин сонин тусдаа ангид өссөн тий бас нэг хэсэг ер нь яг сүүлийн яг 1800 1900 900 хүртэл юм жоохон тустай ангид байж байгаа л хятад мэдчих амар хаагдмал байсан гэж л шүү дээ. Дотроос хаацсан гэдэг шүү дээ. Дотроос тийм ерөөсөө нэг гаднах улстай юм уу хийдгүү 8 ээж мэдгүү те. Японч бас тийм байсан юм л. Тэгээ нэ яг юуны үед чинь нэг манч манч улс чинь бүр хятадыг тэр чигт нь яадаг гэсэн шүү дээ. Тэр үед энэ нэг англичууд англичууд хурж ирэл яг колонд колоны үед хурж ирээ Хонконг Монконг яг ягаал авж агаал тэгээд хятадуутай нөө 8 их гээд 8 их гээд дөнгөтэй хятадуудаас тэд нар Англид Европод нөө юу аваад торго морго тэгээд цаймаа авангуудаа өөрсдөө нөө юу одоо нэг юм авсан юм чинь зөрүүлж юм зарах гад яаж тэ зарах гэсэн ч хятадууд нь авдггүй шатс тэгээд дандаа юм хохиролтой бизнес хийдэг байсан Хятадуудтай ер нь түүхэндээ бизнес хийсэн хүмүүс дандаа хохирол амсдаг байсан гэсэн зүгээр л амар тийм амар тийм 8 чин хүмүүс л юм шиг л гэж байна. Санаасаа л. Тэнгүүт нь шууд нэг юунууд нь юм уу зарах гэж шахаад англичууд нь героин вероин зарах гэж үтсэн юм л шүү дээ. Тэгээд н хар тамхиныдаа ингээд бүр э, тийм болж исэн. Тийм үү. Тийм тэгээд бүр байлдаж байлдаа. Тэгээд манж улс улс чинь бүр э, яагаад э, мяарад Тэгээ тэр үед нь монголчууд шууд тэр үед баахан хятадаар хувьсгал хувьсгал болоод ер нь тэр үед ер нь ага боломжтой байсан билээ. Өөр монгол юм уу болно тий. Бурайд мөрөд бүгдийг ингээд монгол торготнуудаа шууд нэг уус болоход пак гэж авцсан юм байна тий. Одоо байгаль норморыг авцсан тий. Даач баста тэгэл ямар ч жижиг улс болохоор тэгэл ахнар ахнар дээгүүр ярилцаа шатч тий. Тэгэл өдөртөгч нар нь шийддэг юм билээ. Тэр үед бол тэр үед манай өдөртөгч нар бол бас яг улсаа бол амар сайн э, авч гарцсан л гэдэм билээ. Тэмцэлтэй ш тэмцэлтэй л өөөсө бүгд л тэмцэлсэн. Эцсийн дэний тултай. Монголоо яг амар тийм юунэд юм дунд авч үлдсэн. Баярлаа. Гэтэл одоо нарийн нарийн зэрэг нарийн зэрэг асуудал. Алтууг сайтыг одоо юу хийж явуулдаг би над зэх сонирм байл та. Юу болчих вэ? Одоо их сайдаа яг одоо мэдгүй шиг. Би одоо зурагт үзсэн. 2 жил одоо хондоо монд гарцтай сахитуу тагж байдаг шээ. Тийм үү. Үгүй хаа зөв л тийм дэсэс. Гэтэ гэтэ амар бас одоо бас жоохон санаа нь амарч иж магадгүй те. Йоо одоо нэг ингээд <laughs> одоо нэг өөр хүнийг муул нэг сэтгэл гоё болдог те. Өнөөдөр нэг сайхан амар. Эхлээ хүнийг яагаад ингээ гаднаас нь дүгнээд идэм болоо бүр дүгнэхээс өөр харахгүй ч юм шиг тэрэн би ер нь халтуу их сайдаг харангуут л нэг тийм нэг тийм цаанаас нэг залтай харагдаж байгаа. Хүчих мэгтэй. Тэг нэг энийгээ нэг инээж байгаа те нэг залтай нэг залтай муухай э, э, хийж мэж шах те хийж мэж байгаа нараас анзаарсан аа нар хүмүүсийг ерхийсэд нь те хөтлөг юм үнд хөтөлбөр хөтөлбөрт оролцоод тэгээ нэвтрүүлэгт оролцсон. Тий сакс мас хүмүүстэй тоглож болчихтой. Них них авиас хүмүүртлөө яг оруулж оруулаа. Усгаатай. Усгаатай маягийн шахаад. Тим төрлийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү хүмүүс ер нь тийм тиймэрхүү э, ажилдаа сайн юм шүү. Тэгсэд амар хэрэгж <laughs> байгаа. Кендрик Ламарын яг тэр дог зориулмаар. Дранк. <laughs> шат шат шат шат тийм дуу байдаг лөө. Хөш хөш хөш гэсэн үү? Оол. Эмээ эрчтэн дөө. Виктор Цой юу? <laughs> Виктор Цой чи юу лээ? Виктор Цой. Оршин. Когда моя девушка больна. Юунд яагаад тэтгэлээ? Машинаасаа өмлөхөд шалгуулах гээд цагтаа ирсэн чинь. Юу вэ? Юу ярьдаг? Тэр Виктор Цой биш үү? Үгүй чи хэнийг хэрэг. <laughs> Нэг тэр зоочныг солонгос царайтай нэг орс дуучин шүү дээ. Харин тийм ээ. Тэгээд <coughs> юу аахгүй юм. Видео видео нүдэг машин дотроос ингээ машинда камер тавьсан. Тэгээ ингээ цагдаа зогсоод байхгүй. Цагдаа ирээд үн хүлгэж шалгуул гэсэн чинь яг чаа гэсэн чи өөрөө бичиг өрөмтөд шалгуул болгоно. Тэгүүд нь орсон өөрөө бичиг өрөмтөд шалгуулж болох гэсэн. Тэгээд танил өөрөө танилцуулж мэлцүүлж гэж. <laughs> Тэр хүмүүстэй Мэдгүй. Тэр үзег юм. Үзегүй. Чи үзегүй нэр. Солонгос тийм юм уу? Тэгсэн чинь үнэлэх нь зүгээр машинаас хүлээтэй тэгээд нүг өмлөгийн хоёр талд ингээд Аа тэр биш ээ тэр биш тэр. Тэр биш аа. Тэр чинь шал өөр юм гэж. Виктор Зой гэж Орос дуучин шүү дээ. Мэдгүй тэрний зураг хамгийн сүүлд нь гараад. Кино киногийн хамтлаг гэдэг шүү дээ. Зинг гарааш. Виктор Зой чи 91 онд төгсөн гэж. 91 л өдөө онд лээ. Дээр юм бичлэг хийсэн шүү дээ. Аа А тэр нөө юу н машинтайгаа шууд төмөр утсан утсан юмар ингээ хамгаалцсан гэдэг үү? Тий. Тэр өөр юм уу? Тэр биш юм. Шал өөр. Тэний гараас тэр Виктор Цой гэдэг тийм хараад хаш гараад байсан юм. Тэгэхээр тэр л гэж болсон шүү дээ. Шэстэ. Миний бараа биш юм шүү дээ. Йоо, sorry, sorry. Дуун авсах зүйлтэй гэж. Би бүр найтах дуртай шүү дээ. Хамарлуугаа юм чигээр Сайхан. Ингээд нөө захнуулж байгаа л. Ингээ шүмсэж наргаж байгаа ингээ амлаа гэдэг шээ. А тийм. Надад тийм өсөд би бовныхаа өсөг илтгдэг. Гэж яах. Эмхтэн он чинь тэгэл үсээрээ шоо шаач. Би бол нэг юм ухруу сорол морол би зүр жигслүүр өдр аваа явчихдаг шүү дээ. Тамарлуу гайс найтах гал. Хадгалж явж. Би найтах айгу сайн байдаг гэсэн шүү дээ. Тийм. Мэдэрлэр ингэж тоглож байгаа. Одоо яг найтахтай ингэж ингэж барьж маршдаг шүү дээ. Тэгэх нь аим муу гэдэг гэсэн. Тийм шүү дээ. Яг нэг тавилж байгаа юм шүү дээ орлож байгаа л ингээд хажууд яг тэгэж найтаалтаа бүр ингээд амар дарлааш дарамтлааш <laughs> тий. Найтаалтаа бүр ингээд хадгалцахаар бүр амар хэцүү өддөг өмнөөс нь зүгээр л гаргачихал та надаагаараа. Яа онгос шиг үү? Зүгээр л унгалтай. Ингээд бүр яг яг нэг тархилгаа амар яачдаг гэлөө. Шахарчдаг. Манай дүү тэгэж ханиалгад өгдөө. Найтаалтаа хэцүү. Тэрээ сонсохоор. Эй Тэр нөө нэг KXB Seattle-ийн радио тэр Монголын надад хартаа. Надад сайн ажилтаа. Монголын арга билег хамтлаг орсон байл харсан уу? Үгүй. KEXP гэдэг нөө нэг лаглаг хамтлагууд ордог тийм лайв э, сешн гэж яддаг шүү дээ тийм ингээм ям дээр тоглосон тийм юу тэр хаана асан юу юу тусан Seattle хотод Америкийн Seattle радио юм бэл тэгээ тэрэн дээр шууд арга билег хамтлаг Монголын A sound-ын төгөл төр орчих шүү дээ Тэр ах тэгээд нэг юуны мориорын жоолох юм бас лаглаг гарууд тэр үлээ амар ятга матга тоглолтогдлаа гэх читэр. Тэд нэг хамтарсан тэгээд джаз маягийн бүр яг мориороор амар гоё модерн тоглолч л. Тэрийг сонсч бас гоё эс шүү. Монгол хөгжим бол дэлхийд дэлхийд бол яг оос амар сонирхлын татах юм лээ. Тийм, Монгол хөгжим чинь гэхдээ амар сонирхтой чинь гэж бодлоо. Тайзан дээр ингээл гараад ирэн хэсэг бүлэг хүмүүстэй л тээ, тээ. Сонир сонир хөгжмийн хэсэг барьж барьц. Тэгснэ. Тэгснэ баг байн гос тийм байх шаардлага. Баг хөгжим тоглохгүй шууд зүгээр л амаараа бүгдийг хийж мэгээл. Тийм, хөөмөл хөөмөл. Гэтэ тэрийг бас яг нэг одоо нэг гоё яг тэр Ардын. Тий, электро электрод ч бас оруулж олж шиж байгаа. Яг нөө нэг ардын ардынхаа яг нөө нэг суйртай. Гэхдээ тэр нь яг тий жоохон модерн болгоод бит митийн яг бас гоё. Тий. Гадаадуудын чихэнд чихэн гизэгдэхээр. Тий, тий нэг гоё. Гэхдээ яг Монгол аялгаугаа яг оруулаад. Тий. Ер нь Монгол сэтгэл шууд морин уур шахар яг Монгол сэтгэл шууд өнөртдөг тий шууд амар хэцүү шууд гадаадд тааж байхаар нэг шууд морин ор зуртад дуу уртын дуумаа сонсон гот хямрааш төгөдөгч байна. Шууд Монголдо зүгээр байх юмс гэж. Нэг сарын дотор сонсон гэж байна. Яа. Нэг сарын нэг сайн андарсангүй юу? Юу гээ. Наад нэрч би нэг буруу он сарын буруу зүгээр он сар гэж бодоо бичсэн чинь зүгээр нь юун дээр юу вэ? Тийм шүү дээ. За тэр тэр ч яах вэ? гадаад очил Монгол хоолоо санд юм бэлээ. Монгол маха. Гэтэ яг солонгос хоолн дараад ирлээ. Бөөз хошоо сонсноо. Тийм зүгээр л нэг мах Монгол нэг лавшаа ч юм уу зүгээр л нэг тий. Чансан мах заах уу. Тийм мах. Тийм нэг тийм өргөс тэмэгт ойлж. Америкуудын иддэг юм иддэг гэж байгаа нь таарахгүй мөлий. Жохом яа тий. Тийм нэг санаа өөрчлөлт орших их шах. Сэтгэл төрөхгүй. Үгүй тэр нэг хям юм. Зүгээр яхаа гоё амттай юмнууд өгдөг л та. Тэр нэг яг нэг юуны нэг хэрэгцээ хангахгүй байгаа юм шиг санагдаж байна. Сэтгэлийн хэрэгцээ. Нэг сайхан нэг тал өөхтэй нэг нэг гой өөх мөхтэй нэг лавшаа өгдөө штэ. Тийм лавшаа ч нэг тийм хүс хүс гараал. Тийм тий. 50 ширтэл шаадаг штэ. Тийм лавшаа идчихэд нэг 3 минут ундш мөн талуудаараа. Тийм жоохон дуг хийж мэйл босч ирснээр шууд хөөмөлвөл аашихгүй. <laughs> гэж алтан улс минь үү. Давтуул сурд тим шиг л тийм хүмүүс Хатуу тэгвэл. За тий нэг их сургуульд нэг тийм үндэстэй өр Монгол зүгээр л хөөми морин хорыг сурж идэг шээ. Морин хорыг бол зүгээр оосоо сурж ер нь ямар ч юм их сурж болно шүү дээ. Давтаал байвал Монгол. Practice makes perfect. Тэр нэг гадаад гар үүд шээ. Монгол ирээд тийм морин урд бүр амар дурлаа заяа. Өөрө зураач ч гэсэн заяа. Тэгснээ Тэгээ барин ураар ингээд юу хамтлагтай болсон Монгол авгаа муугатай. Аа за за. Тэгээ мон тийм ийм ардын хөгш хонголтон. Сайн биш те. Тий. Бид нар одоо тэгээ юу гэдэг юм. <laughs> Та нар тэгж боддгоо зүгээр л. Гэтэ би хаяа нэг жоохон тийм сонь сонь юм бодож шаачдаг шүү дээ тэг нэг амар хичээгэл нэг юмд хичээх шаардлагагүй юм шиг зүгээр. Уусаал тэгэл бүхэл хин тамаатай ингэж бодонгуудаа яаж дэн чи миний амьдрал энэ миний амьдралд байгаа хүмүүс тас чухал мохол. Тийм болохоор би ингэ хичээх хэрэгтэй юм аа хийх хэрэгтэй. Тэнгүүтээ улс ормоор бодож унтааш. Улс орныгоо төлөө өнгөлөөд. Эндээс л охин л бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ охин бол бодно л доо мэдээч. Охин бол яг суур. Гэр бүл бол яг суур яг Тэг гэр бүлийг бол дурсаад тэргүй шүү өөсөл тодорхой. Яг яг айл зориг шаацсан. Нэрээ яг ганц би одоо би зүгээр яг ганц би юм чинь хөөгдгүй байсан бол Тэгэл нэг ямар нэгэн тийм сонь тэнэг юм эгэл явчихсан. Харин яг ууж муугаа. Блонд яг блонд шиг байгаас тээ баг югч бодож бодлоо. Блонд хөхөн шиг. Гэтэ зөөр нэг тийм <laughs> Гэтэ бас нэг илүү гоё юм шиг. Гэтэ яг иймэрхүү яг нөө нэг юугаа Нэг нэг нэг зоригтой болчихж байгаа шүү дээ. Нэг одоо яг нэг мөнгө зүг хийж эхлэхтэй орлоготой болох юм хөгжүүлэх зоригтой болцсон. Гэхдээ энэ зорилгоо яг зүгээр хөөгдгүү байхдаа яатсан юм байна ёо. Одоо ч тэгээд өнгөрсөн л төө. Одоо тэг хөөгтэй хайрлаад юм ашиг. Гэтэ те яг яг тийм бахтай ямар ч тийм мотивац байгаагүй байхгүй надад бол тэгэл вэж урсгалаараа шааждаг гэсэн. Жон хоббигоор хийвэл хийчихэл. Тэгээ нэг хичихгүй тэгээ нэг энэ хийх ёстой гэсэн чинь бодохгүй тэгэл явждаг байсан. Тэгээд гэхдээ тэнийг заалчгүй хүүхдтэй болж иж ойлгоно гэсэн юм шиг л тийм. Тэр бол хэцүү аашсан. Гэтэ үгүй шахгүй. Нэг тийм зоригтой яг нэг зоригоо ойлгоцсон хүмүүс үүд штэ. Тэрний хад төлөө. Тэр цаг бүртээ цаг хожиж байгаа ч юм шиг бас шууд ингээ хөөхдөд болчихор тий. Тийм. сонирхолтой. Хүүхдтэй ч амархан юм билээ шүү. Бараг хүүхдтэйгээ хамт том болно шүү дээ. Хөшөөрч. Би ч одоо хүүхдтэй хамт цэцэрлэгт орно. Аруу ер маятай төвхөттэй болж ихэнд хамттай гэсэн баг шүү. Гэтэ тиймэрхүүсүүд байдаг ч тийм. 13 та хүүхэд 12 та охин охин аав ээж хоёр болж болцсон ч гэсэн. Тэр хоёр одоо ингэ шаалцчихлаа. Тэ одоо тиймэр хүүхдэд одоо шаалцж яах гэж боддоо зүр. Шаалцж байгаа юм шиг. Тийм тэр хоёр л яг яг нэг нөө нэг охин нь бас жоохон төрүүлж бодож байжаа тий. Эцгэн таарад. Яг нэг эцэг эмэгтэй хүн чинь нэг сард нэг болоо бас нэг хаалга нэгддэм шиг үстэй. Яг амар хүсч мөсдөг гэсэнтэй өөрөөс эмэгтэй нэг. Яг жирэмслэгээ тохиромжтой өдрийг цаанаасаа байдаг шүү дээ. Тэр өдөр яг нэг эмэгчин зан орж ирэл тий. Хайж магаал. <laughs> Бовны эрэлт дөрөв. Тэггүй юу гэж дээ. За за тэг хэдүүлээ ингээд яриага дуусах. Надад мессеж ирж байна. За тэгээд ар гэр авгаа хүүхэд ашиг. Татлаа тутлаа. Аха ахуй амьдрал. Бой. Тэгэхдээ гоё юм бэлээ шүү бас би бас сэтэрхий бас хүүхдээс анти хүүхэд боддөг байсан юм лээ. Тийм хүүхэд чинь хөөрхөн шүү дээ хүүхэд чинь уусаад байнга лаад жаргал баяр баясгалыг биелүүлнэ. Залсаа бүгд төр хүүхэдтэй болцгоё. Тийм гэхдээ гэхдээ юу эрүүл төлөвлөсөн гэр бүл ааш. Тэгээд нэг салж малаа л тийм. Тийм хоёрын муухай тийм. Яс тийм юм байхгүй тий. Итгэлтэй бай. Тийм. Гэтэ хүмүүс яг э, ингээд 7 жил болгоо хүн бүрэг хүний бүх биеийнхэн бүх хийсэн 7 жил болгоо ингээ яг шинэ болчихдаг гэж л шүү. Тийм үү. Тэгэхээр одоо 7 жилийн өмнө бодож исэн тэр тарихнээс ч гэсэн шал өөр шинэ юм болцсон байдаг. Зүгээр ингээ шинээр байнга ингээ өөрчлөгдөөл тэгэл яхад шал өөр хүн болцсон байдаг ч юм те. Бага янаасаа яг хийсэн өөрчлөгдөөл. За за тэгээд э, энэ үгээр нэвтрүүлгээ жаргая. Аа шас. Тэр <laughs> жаргаж идэх шас. За баярлалаа залуучдаа тань л мэдрэмж нэвтрүүлэг та бүхний чихэнд бас зүрхэнд. Ее. Баяртай гэж хэлээрэй. Баяртай. За бай. За тэмүүгээ ер нь амар чимэг өрч чадаа сая бүр. Би таарыг яг л огшроо шаачхаа тий. Яг ч шаачхаа л шүү дээ. За за бай. Хайртай шүү. Woo!